je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga do dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam Allahov rob i njegov poslanik. Neka je salavat i salam na njega, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Ovo je treće predavanje iz ciklusa serijala predavanja o predznacima sudnjeg dana. U prethodna dva predavanja bilo je riječi o samom značenju predznaka sudnjeg dana, zatim o činjenici da vrijeme nastupa sudnjeg dana, a isto tako i bilo kojeg predznaka ne poznaje niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. Ispomnjali smo brojne šarijatske tekstove iz Kur'ana i hadisa koji govore o tome, u prilog tome, da jedino Allah subhanahu wa ta'ala poznaje vrijeme nastupa sudnjeg dana i islamski učenjaci tome pridodaju također i predznake sudnjeg dana. Pa smo spomenuli 187. ajet sure Araf, 63. ajet sure Ahzab, 34. ajet sure Luqman, 59. ajet sure Al-An'am, zatim poznati hadis Džibrila, zatim hadis koga također bilježi ima muslim, da je prije na mjesec dana Allaho poslanika alaihi salatu wasalam upitan o nastupu sudnjeg dana, pa se naljutio, žestoko ukorio onoga koji ga je upitao i rekao, zar mene pitate kada će nastupiti sudnji dan, a znanje o tome posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, hadis i previše jasan, da čak ni najodabraniji poslanik Alihi Selat sam nije poznavao vrijeme nastupa sudnjeg dana. Zatim je bilo riječi o malim i velikim predznacima sudnjeg dana općenito, odnosno definiciji, odnosno razlici između malih i velikih predznaka sudnjeg dana, gdje smo spomenuli dakle tri osnovne razlike. Zatim je bilo više riječi o koristima, blagodatima, vrijednostima vjerovanja u predznake sudnjeg dana, izučavanja, jeli, čitanja o preznacima sudnjeg dana, koja je korist u tome za nas? Pa smo spomenuli otprilike nekih desetak koristi, gdje smo spomenuli dakle, prvu korist da izučavanje, učenje, slušanje, jeli, traženje znanja o preznacima sudnjeg dana, time popravljamo onaj peti je rukn imana, budući dakle da je vjerovanje u sudnji dan jedan od ruknova imana, pa dakle ono što prethodi sudnjem danu i ono što će doći za sudnjeg dana također dakle ugraja se u sudnji dan i to dakle izučavanjem tih predznaka sudnjeg dana učvršćujemo svoje vjerovanje, povećavamo svoje vjerovanje što je bila eh, dakle <clears throat> druga korist. Zatim eh, bilo je od koristi da eh, govor o preznacima sudnjih dana i posjedovanje znanja o preznacima sudnjih dana jedan je od najjačih dokaza u dokazivanju poslanstva Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ili tako pa smo također govorili da izučavanjem predznaka sudnjeg dana saznajemo kako se na šerijatski način obhoditi sa predznacima sudnjeg dana ukoliko ih i doživimo, zatim da se pripremamo, zatim govor o predznacima sudnjeg dana ne znači umrtljivanje ambicija, već dakle buđenje nemarnih, da se je li nemarni probude, da se pripreme, da se povrati Allahu subhanahu wa ta'ala i pripreme za taj dan, zatim e, iščitavanjem o predznacima sudnjeg dana dolazimo do odgovora na pojedina šerijatska fikska pitanja, pa smo jeli spomnjali onaj hadis o Deđalu koji će boraviti 40 dana na zemlji. Prvi dan će trajati kao godina, drugi dan kao mjesec, <clears throat> treći dan kao sedmica, pa smo jeli, povezali to sa nekim šerijatskim fikskim pitanjima. I zatim, jeli, zadnja korist je bila širenje Allahove dželle dželalu vjere, odnosno danas govor o preznacima sudnjeg dana postiče da širimo Allaho subhanahu wa ta'ala vjeru, da ne čekamo medija, da ne odmaramo, da ne zapostavljamo dobra djela, jer Allaho poslanika, alaihi salatu wasalam je i njegovi ashabi su žurili da što više čini dobrih dijela i naprotiv ostavio nam je ovu poruku Allahu poslanika alihi salacom da požurimo prije nego što nam dođe šest stvari u jednom hadisu jeli, gdje se spomnije sudnji dan i pojedini preznaci sudnjeg dana. Zatim, prošli puta je bilo i takako, dakle, vrijedno, ne znam koliko ste zapisali, koliko ste razumjeli, koliko ste se vraćali, dakle, neke smjernice pravila u obhođenju sa preznacima sudnjeg dana. Budući, dakle, da se u svakom vremenu mnogo govori o preznacima sudnjeg dana, da li ispravno ili neispravno, i te kako su nam potrebne te smjernice, ti, ta, ta dakle pravila. Pa prvo pravilo je bilo blagost, dakle u obhođenju sa preznacima sudnjeg dana, nepožurivanje, dobro provjeravanje vijesti, gdje smo spomnjali pojedina predanja, prije svega brojne hadise, zatim predanja <clears throat> od ashaba tabina gdje smo spomenuli onaj upečatljiv dokaz koji govori dakle u prilog jeli provjeravanju vijesti koji se tiču preznaka sudnjeg dana od Hafsa ibn Lijasa kada je upitao Sufjana Seurija rahimahullahu ta'ala da mnogo ljudi u tom vremenu su govorili o Mehdiju šta kažeš ti za Mehdija pa je rekao koliko prođe pored tvojih vrata nemoj mu se priključivati sve dok ne vidiš gomilu ljudi da se iskupila oko njega sve dok mu gomila ljudi ne počne davati prisegu odnosno dok se potpuno ne ubijediš da je on Mehdi. Nemoj dakle da požuruješ. Zatim drugo pravilo je bilo da ne smatramo nemogućim da se pojedini od preznaka sudnjeg dana dogodi u našem vremenu. Pa smo spominjali brojne šarijatske tekstove ili slučajeve ashaba da su misli da je čak Dejjal iza medinskih palmi, kada im je Allahov poslanik Alihi Salucam govorio tako upečatljivo, dizao u glas, puštao u glas, zacrvenio se i slično u detalje opisivao deđala, pomislili su da je iza medinskih palmi. Zatim kada se proširila fitna smutnja o Ibnu Sayyadu, jeli, jednom od medinskih židova koji je rođen slijep, dakle čorav, Mnogi od ashaba su tvrdili da je on deđal, prije nego što je Allahov poslanik Alihi Salucam ga ispitao i uvjerio se da on nije deđal. I kao što vam je poznato, spominjali smo govore pojedinih islamskih učenja kada su oni i dalje ostali na stavu da je taj čovjek deđali, da će se ponovo pojaviti pred sudnji dan. Dok je ispravnije mišljenje da je on jedan od deđala, dakle ne onaj zadnji deđal koji će se pojaviti pred sudnji dan, već dakle jedan od lažljivaca, lažljivaca deđala. Što je ispravnije mišljenje, kako spominje Ibn Hajar u svome Fethul Bariju. Zatim je bilo riječi da se mi ne prenemažemo, da ne učestvujemo u stvarivanju tih predznaka sudnjeg dana, ukoliko dakle čujemo za pojedini predznak sudnjeg dana, da mi svojim rukama ne doprinosimo jeli njegovoj pojavi ili njegovoj brzoj, brzoj pojavi. Također, vođenja računa u redoslijedu pojave predznaka sudnjeg dana. Dakle, kada izučavamo, naučimo kako će se koji predznak sudnjeg dana dešavati. U pojedinim šarijatskim tekstovima došao je dakle redoslijed određenih predznaka sudnjeg dana, dok pojedini preznac spomenuti samo onako da će se desiti i gotovo. Međutim, dakle, i kako je bitno da poznajemo one koji su, o kojima je došao spomen i njihov redoslijed, pa ćemo zaključiti da se pod e, oslobođenjem Istambola, ne misli na ono prvo oslobođenje, već će doći ponovno oslobođenje, jer se prije tog preznaka spominje velika bitka izvan Medine, zatim odmah nakon oslobođenja Istanbula, jeli spominje se pojava Deđala zatim spominje se <clears throat> dolazak eh, Isa, dolazak Dejjala, zatim izlazak Jeđuđa i Međuđa, pa oni koji tvrde da se brana srušila i da se pojavio Jeđuđ i Međuđ već od davnina, eh, komentarišu i pojašnjavaju da su ovi narodi ili ovi narodi, trebaju da dokažu pojavu Dejjala, a još više pojavu Isa alih i vala nebina salacom. Možda nekako pokušavaju isfilozofirati da je Dejjal televizor ili da je Dejjal uh, američka politika, njihova strategija, da je ušla u svaku kuću, međutim ne mogu nikako da dokažu pojavu i sa alih i vala nebina salatu osalam. <clears throat> Također, je li iščekivanje preznaka sudnjeg dana kada naučimo da će se desiti tako, tako, tako, to ne znači da trebamo čakati, nalaktiti nogu preko noge i iščekivati, već dakle trebamo maksimalno se truditi da što više činimo dobrih dijela, jer kada počnu dolaziti preznać sudnjeg dana, naravno veliki preznać sudnjeg dana, to će vrijeme biti smutnje, zabrinutosti, smetenosti, zbunjenosti, jeli zasigurno onaj čovjek koji nije ustrajavao prije u dobrim dijelima neće moći dakle u tim vremenima da se snađe i da bude skoncentrisan u svome ibadetu ako ga i bude činio. I poznato vam je da se slično dešavalo za vrijeme ashaba, poznato vam je, jeli, ne znam da li sam to spominjao prošli puta, kada se sunce pomračilo, da je Allahov poslanik alihi salacan pomislio da su već da nastupaju preznaci sudnjeg dana, pa je požurio malo se dakle izgubio Allahov poslanik alejhi selam požurio da klanja namaz za polmrčenje sunca pa je umjesto svog ogrtača uzeo od svoje supruge ogrtač toliko Allahov poslanik <clears throat> alejhi sallam bio se prepao bio se prepao mislio da nastupa sudnji dan odnosno pojedini preznat sudnjeg dana pa je uzeo ženski ogrtač je li zagrnuo se i krenuo do mešida pa ga jedan od ashaba sustigao sa njegovim ogrtačem i stavio mu zatim je klanjao najduži namaz Nije ostavio ibadet, iako je mislio da su tu već preznaci, nastupaju. Klanjao je najdužinama, sa najdužim rukom, sa najdužom seždom i slično. I takvi su jeli bili ashabi, iako su eto, pojedini od njih smatrali da je Dejjal već tu jeli, na pomolu nisu ostavljali ibadet, nisu ostavljali borbu, nisu ostavljali ili pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također nije dozvoljno spuštati šerijatske tekstove na današnju stvarnost koliko pojedinosti iz tih tekstova, e, te pojedinosti su prisutne u našoj stvarnosti. Ako je nešto iz hadisa koji govori o preznacima sudnjeg dana ostvarilo se, vidimo je li u našoj stvarnosti, a nešto ostalo nije, je li ne smijemo reći da je to preznak sudnjeg dana, već je na nama da čekamo, jeli nećemo niti potvrditi, niti negirati, već ćemo čekati da se obistini do kraja, pa ćemo vidjeti da li se radi o preznaku sudnjeg dana ili ne. Ha. Pa ovi koji imaju web strance, tamo na njihovim web strancama nalazi se ovaj slučaj e, povlačenja vode Eufrata jeli, i prosijavanja zlata i jeli, tamo na početku stave hadis o tom preznaku sudnjeg dana, mi ne, ne možemo niti smijemo potvrditi da je ovo preznak sudnjeg dana. Sve dok, jeli, čekamo, moramo da čekamo, na kraju, ako se obistini da se <clears throat> voda provuče, povuče, izađe brdo zlata. Naprotiv, tamo u, u tim tekstovima stoji proračun kad će se ta voda, jeli, provući, što je kako diskutabilno. Dakle, ulazimo u procjenu kada će se pojaviti taj preznak sudnjeg dana, znanje o tome poznaje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato takve tekstove treba povući. Jeli? Ne smijemo dakle spuštati, već dakle tevakuf moramo čekati dok se ili obistini preznak sudnjeg dana ili dakle pojasni nam se da nije to od preznaka sudnjeg dana. Zatim bila je <clears throat> sedmo pravilo, sedma smjernica ograničavanje kada govorimo o preznacima sudnjeg dana na Kur'an i vjerodostojni sunnet. Da ne govorimo o preznacima sudnjeg dana osim putem Kur'ana i vjerodostojnih hadisa. Dakle, izmišljeni hadisi, slabi hadisi, nekakvi snovi i slično, jeli njima se ne smije dokazivati kada se govori u preznacima sudnjeg dana. I ono što nam bude nejasno, trebamo vratiti učenim ljudima, onim ljudima koji poznaju jeli, te šerijetske tekstove <clears throat> bolje od nas, ako nam je nešto nejasno i bilo je jeli, par primjera oko ovog osvojenja Istambula, oko povlačenja Taberijskog jezera, jer se 70. i 80. godina potpuno to jezero povuklo, jeli, e, presušilo, pa se ne misli dakle na to presušivanje, već doće ponovno presušivanje, jer to presušivanje je došlo u govoru je Đuđu i Međuđu, da će onim dakle biti razlog tog presušivanja jezera, Taberijskog jezera. Zato dakle govor o preznacima sudnjeg dana nije ni malo lahak, istočavanje, zaključivanje i te kako dakle nije poželjno. Stoga dakle treba se ograničiti na govor iz Kur'ana i Sunneta, i preporučio bi knjigu, mislim da je prevedena i štampana, preznaci sudnjeg dana, mali, srednji i veliki, od Jusufa Vabila, magistarski, magistarski rad, magistarski rad, mislim da je govorio o preznacima sudnjeg dana samo na osnovu vjerodostojnih ili dobrih hadisa, dakle, kojima se može dokazivati. Pa bi, dakle, preporučio tu knjigu, Jusuf Vabil, magistarski rad, preznat sudnjeg dana, mali, srednji i veliki. Zatim, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu govorimo nešto o malim predznacima sudnjeg dana. Mali predznaci sudnjeg dana, s obzirom na njihovo dešavanje, jesu li se dogodili ili ne, dijele se na tri vrste. Mali predznaci sudnjeg dana, jesu li se dogodili ili ne, ili se ponešto od njih je dogodilo, ponešto će se još dogoditi, dijelomično su se dogodili, dijele se dakle na tri vrste, pa predznaci koji su se dogodili, onako kako je njima obavijestio Allahov poslanik alaihi salacom i završili su se. Zatim predznaci čiji su se samo počeci, kroz primjere ćete shvatiti, čiji su se samo počeci ostvarili, dok dakle nisu se potpuno ostvarili. Ostvarit će se ili u budućnosti ili pred sudnji dan. I predznaci sudnjeg dana od kojih se ništa nije počelo još ostvarivati, već se dakle oni u potpunosti ostvariti pred sudnji dan. Dakle, predznaci koji su ostvarili i završili, Preznaci koji su se počeli odvijati nisu u potpuni, u potpuni su se u budućnosti i, pre, i predznaci sudnjeg dana koji uopće, dakle, ništa od njih nije e, počelo se dešavati, već će se dešavati, jeli, pred sudnji dan. Pa bit će večeras i u narednim, ako Bog da, druženjima, predavanjima, govor e, o tim predznacima sudnjeg dana, pa ćete vi prepoznati i mi ćemo naglasiti o kojima se predznacima sudnjeg dana radi. Dakle, prvi mali preznak sudnjeg dana jeste poslanstvo Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Bi'ahtetu nebi sallallahu alihi wa alihi wasalam. U hadisu koga prenosi Sehl ibn Sa'd radijallahu ta'lan, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao Bu'ithtu ana wasa' kehatejni wa yushiru bi isba'ihi fejamudduhuma. Rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ja i sudnji dan smo poslani ovako, ja i sudnji dan smo blizu i poslani smo ovako, pa je pokazao, jer u ovom hadisu kod imama Buharije stoji da je pokazao samo dva prsta, dok kod imama muslima stoji, dakle, pojašnjenje koja dva prsta, da je pokazao srednji prst i kaži prst da ih je, dakle, sastavio jedan uz drugi, kako stoji u hadisu Enesa radijallahu talan kod imama muslima. Pa, dakle, prvi mali predznak sudnjeg dana jeste poslanstvo Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, iza njega nema poslanika, niti vjerovjesnika, ima samo sudnji dan. Ima samo sudnji dan. Dakle, nema vjerovjesnika niti poslanika, već ima sudnji, sudnji dan. Jeli, upravo kao što srednji prst dolazi nakon kaže prsta. Zatim, drugi mali preznak sudnjeg dana jeste mautun nebi, sallallahu alihi wa alihi wa sallam, smrt Allahovog poslanika, alihi salatu wa sallam. <clears throat> Imam Buharija, bilježi od Aufa ibn Malika jedan poduži hadis, u njemu se dakle spominju ti preznaci sudnjeg dana, pa ćemo jeli, taj hadis citirati i nadovezati se na njega i vraćati na njega kod govora o malim preznacima sudnjeg dana. Pa Allahu poslanika alihi salatu wasalam rekao je Aufu ibn Maliku radijallahu ta'alan U'dud sitten bejne sa broj i očekuj šest stvari pred sudnji dan. broj, dakle te stvari, desit će se šest stvari pred sudnji dan. Pa je rekao na prvom mjestu mauti moja smrt. Rekao je Allahu poslanika alaihi salatu. Moja smrt. Zatim je rekao thumme fethu bejtil maktis. Zatim osvojenje, oslobođenje bejtul maktisa, mesči do laksa. Thumme mutanun je ahudu fikum ke kuasil ganem. zatim doće kolera ili velika bolest koja će vas uzimati mnogo, mnogo će vas dakle usmrćivati, mnogo će od vas umrijeti zbog te bolesti, te kolere, kao što mnogo od nje su umirale životinje, konkretno jeli ovce. ثم استفادة المال حتى يؤتى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا zatim će doći do uvećanja bogatstva, uvećanja i metka toliko da će čovjek davati stotinu zlatnika, neće imati kome da da. Pa će ostati dakle tako, ostaće zbunjen, nema kome da, da taj imetak. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته Zatim će nastupiti fitna smutnja koja neće ostaviti ni jednu kuću arapsku, a da neće ući u nju. Neće ostaviti ni jednog arapa, da neće ga dakle posjetiti ta fitna. Thumme hudnetun tekunu bejnekum vo bejne beni el asfer. Zatim ugovor, primirje koje će biti između vas i kršćana. Fe فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ إِثْنَا عَشَرَ أَلْفَا Pa će oni prekršiti taj ugovor, pa će vam doći sa vojskom sa 80 barjaka ili 80 zastava, ispod svake zastave 12.000 ratnika, boraca, kako bilježi imam Buharija. Nemoj požurivati, <laughs> nemoj požurivati, rekli smo da ne požurimo. <laughs> Rekli smo da ne požurimo. Pa dakle u ovom hadisu jasno Allaho poslanik alihi salatu sam spominje preznak sudnjeg dana njegovu smrt. Njegovu smrt. Zatim na drugom mjestu spomenuo osvojenje Bejtul Maktisa i to se desilo za vrijeme Omera radijallahu ta'ala'an 15. ali 16. godine po Hidžri. Zatim u ovom hadisu se spominje ova kolera, ova bolest, jeli, tada kada se desila, bila je poznata kao ta'un amuvas, je li desila se u tom mjestu Amuvasu, ta bolest, ta kolera, od, ke, od koje je umrlo mnogo, mnogo muslimana, od koje je, kako kažu historičari, historičari umrlo 25.000 muslimana. Među njima je ha? povjerenik umeta. Ko je povjerenik umeta? Mhm, mhm. Uh -huh. Ubejde, Amir ibn Đarrah radijallahu ta'ala. I taj preznak sudnjeg dana, mali preznak, dogodio se 18. godine po hijđari, po mišljenju većine historičara. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kaže, ovaj preznak pojavio se za vrijeme hilafeta Omera nakon osvojenja Bejtul Maktisa. Dakle, Bejtul Maktis 15. ili 16. godine, ali zatim 18. godine desio se ovaj mali preznak sudnjeg dana, e, Taun Amuvas. Desio se u predjelu Amuvasa, a zatim je li proširio se na Šamu. Zatim u ovom hadisu je spomenut sljedeći mali predznak sudnjeg dana, to je uvećavanje i metka. Uvećavanje i metka. I ovaj predznak sudnjeg dana jeste od one druge vrste malih predznaka sudnjeg dana. Nešto od njega se desilo, dogodilo, nije se dakle upotpunio. Upotpunit će se <clears throat> pred sudnji dan dakle uvećanje metka, <clears throat> izobilje bogatstva i nepostajanje osobe kojoj bi se udjelila sadaka. Pa dakle i drugi hadisi govore o ovom preznaku sudnjeg dana i upotpunjavaju i govore dakle da će se e, to najveće izobilje bogatstva, naj, najviše imetka desiti pred sudnji dan, odnosno za vrijeme Isa, Alihi, Valanebina, Salatu, Veselam. Pa ćemo vidjeti dakle to kroz hadise i komentare. E, priznatih učenjaka. Bilježe imam Buharija i muslima od Ebu radi Allahu talan, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao La tequmu sa'a hatta jekthuru fikum mal. Neće nastupiti sudnji dan sve dok se među vama ne poveća, ne uveća, sve dok ne dođe dakle do e, mnoštva bogatstva među vama u vašim rukama. Feje fila dakle drugi dodatak pa će ga biti u izobilju, mnogo koliko hatta yuhimna rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu sve dok vlasnik imetka dakle toliko će biti imetka u izobilju sve dok vlasnik imetka se ne zabrine kome da da svoju sadaku bude se brinu niko ne može niko ne, neće da primi njegov zekat ne može da primi njegov zekat dakle toliko je bilo bogatstva Pa kaže <clears throat> dalje, ono što se desiti presudnji dan wa hatta ya'ridahu fa yaqulu alladhi ya'riduhu alayhi la arabali bihi pa će ga čak nuditi ići od jednog do drugog od jednog do drugog čak davati onome koji ne zaslužuje taj imetak ta, tu sadaku taj zekat pa će čovjek reći ja nemam nikakve potrebe za tvojom sadakom za tvojim imetkom Dakle, neće nastupiti sudnji dan sve dok se imetak ne poveća, bude ga u izobilju, pa se vlasnik imetka zabrine, ko će primiti njegovu sadaku, pa će ga nuditi, svoj imetak nuditi, a onaj kome bude nuđeno reći će ja nemam nikakve potrebe za njim. Hafiz ibn Hajar Rahimahullahu ta'ala pojašnjava ovaj hadis u svom vrijednom dijelu Fethul Bari pa kaže ovaj hadis ukazuje na tri situacije, na tri stanja. Prva situacija, obnožavanje, povećavanje i metka. Pa će doći ljudima vrijeme, ili došlo je vrijeme, kada će imati mnogo i metka. To se dogodilo za vrijeme ashaba. Još za vrijeme ashaba, dakle, došlo je do povećavanja, umnožavanja i metka. Narošto za vrijeme Omera, radijallahu ta'alan, kada je došlo do velikih osvajanja. I mnogi ashabi su tada bili bogati. Kao što vam je poznato, često smo spominjali da su pojedini ashabi umirali, ostavljali iza sebe i meta koji se poslije kada se dijelio cijepao maltene sjekirama. Toliko je ostajalo zlata jeli, i bogatstva iza njih. Jeli, Za vrijeme Omera radijallahu ta'ala, dakle, ovaj prvi dio se desio. Zatim drugo stanje <clears throat> stoji u hadisu fejefila, izobilje u imetku. Toliko da niko, ni jedan čovjek nije imao <clears throat> potrebe za imetkom drugog čovjeka. Hatta yuhimma rabbul mali man yaqbala sadakahu sadakatehu. Toliko da vlasnik imetka se zabrine ko će primiti njegov zekat, njegovu sadaku. Kome da da? Pa se to dogodilo u vrijeme Omera ibn Abdilaziza, rahimehullahu ta'ala. Omera ibn Abdelaziza, rahimahullah ta'ala, čiji je on bio unuk? Omera ibn Khattab, radijallahu ta'ala, kojeg često spominju, jeli, kao petog pravednog halifu, koji je e, doveo islamski ummet u ovo stanje izobilja za koliko godina? Samo za dvije godine. Lado je od 99. do 101. godine, 101. godine po Hidžri. I dakle, doveo je do ovakvog stanja da nije čovjek imao kome da da zatakvo jeli, svi su bili i živjeli u izobilju. U njegovo vrijeme, kaže Ibn Hajar, čovjek bi nudio svoju sadaku, svoj zekat, pa nije mogao pronaći nikoga ko bi primio njegovu sadaku. Omer radijallahu Omer rahimehullahu ta'ala svojom pravdom dakle nakon svakako Allahu je dozvole obogatio je ljude. I treće stanje, treća situacija, o njoj govori hadis, hatta ya'ridahu fayaqulu allazi ya'riduhu alayhi la arabali bihi. Sve dok dakle čovjek ne bude tražio, nudio svoj imetak, davao ga, a onaj kome bude taj imetak nuđen, on će reći ja nemam nikakve potrebe za tim imetkom, kaže Ibn Hajar, ovo će se dogoditi za vrijeme Isa, alaihi wa ala salatu wa salam, kada se zemlja očisti od nevjerstva, kada se zemlja očisti od kufra, kada se ukine džizija, kada samo budu živjeli na zemlji muslimani, pa će dakle zemlja i biti beričetna, pa će nebesa također, jeli, ono što budu spuštali, u tome će biti veliki beričet, vrijeme će biti beričetno, pa se spominje dakle u predznacima koji govore o tome kako će jedna ovca moći da svojim mlijekom ili jedna životinja svojim mlijekom da podmiri cijelo pleme ili cijelu <clears throat> porodicu i slično pojedine učenjaci kažu da će se ovaj detalj, zadnji dakle, iz ovog hadisa desiti kada ljudi budu potjerani vatrom na mahšer, na mjesto iskupljanja. Dakle, jedan od zadnjih predznaka sudnjeg dana. Kada vatra, kada se pojavi, bude tjerala ljude do mjesta iskupljanja je budu trebali dakle da se iskupe, pa onda ukoliko čovjek bude nekome nudio i metak, niko neće prihvat, imaće veću brigu jeli, jer ide na mjesto iskupljanja i pripremi za sudnji dan. Zatim, šesti preznak sudnjeg dana, mali preznak sudnjeg dana, pojava fitneta, nereda, smutnji. U hadisu Ebu Musa al-Ash'arija radijallahu talan, Allahu poslanika alihi salatu wasalam je rekao, Inne bejne jede isa fitenen, ke qita il lejli al mudlim, doista pred sudnji dan će nastupiti fitne, smutnje, iskušenja, koje će biti tamne, mrkle, jeli, čudne, mrkle kao dio mrkle noći. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira u takvim fitnama, smutnjama, iskušenjima čovjek će osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik. Ili omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik. El qaidu fiha khayru min al qaimi. Ha, opet dakle vraćamo se kada ovaj hadis čujemo na ono prvo pravilo da budemo blagi, da ne žurimo, da provjeravamo. Onaj koji bude sjedio, biće bolji od onog koji je ostao. Dakle, onaj koji bude pribra, pribraniji u tim vremenima pa bude sjedio, bolji od onoga koji već ustao i razmišlja da se povede za tim fitnama i smutnjama. Zatim kaže dalje, fiha فِيهَا min al-mashi, Onaj koji bude stajao i dalje razmišljao hoće li ili neće, bolji od onoga koji već krenuo. Wal mashi fiha خَيْرٌ min as-sa'i, onaj koji bude išao, ali ide, iš, išao pješke sporije, bolji od onoga koji bude žurio, <clears throat> hrlio ka tim fitnama, smutnjama. Hadis bilježe Ahmed Abu Daud, Ibn Mađe Hakim, šeha Albani, ali ih rahmatullahi ocijenio ga je vjerodostojnim. U hadisu Ebu Hurere, <clears throat> radijallahu talan, koga bilježi ima muslim, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, je rekao, Badiru bil amali fitana, te kita i lejlil modlim, požurite sa dobrim dijelima prije nego što vam nastupe fitne, smutnje, iskušenja, koje će biti mrkle kao mrkle noći yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira u njima će čovjek osvanjivati kao vjernik omrknuti kao nevjernik ili omrknuti kao vjernik osvanuti kao nevjernik je bi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya aw bi gharadin min ad-dunya prodavaće svoju vjeru za nešto bezvrijedno od dunjaluka pa ove smutnje i ovaj hadis također ulazi u onu drugu vrstu predznaka sudnjeg dana. Nešto od njih se dogodilo i počelo se događati već u vremenu ashaba radijallahu anhum, a nešto od njih će se dogoditi pred sudnji dan. Pa dakle, od tih smutnji koji su se počele pojavljivati, ti fitni jeste ubistvo Osmana radijallahu talan, koga su ubili eškad nas, jeli najgori, najgori ljudi. I vjerovjesnik alihi salatu sam je nagovijestio Osmanu radijallahu talan njegovo ubistvo njegovu dakle, nedaću koja će ga zadesiti. Pa poznat vam je dobro hadis Ebu Musa ili Eš'arija radijallahu talan kad je jedne prilike Allahov poslanika alihi sallam bio u medinsku, jednoj medinskoj bašti pa je došao Omer radijallahu talan tražio dozvolu da uđe pa Allahov poslanika alihi sallam rekao Ebu Musa'u pusti ga neka uđe i obraduj ga džennetom pa je ušao Abu Bekr. Zatim je došao Omer, radijallahu talan, zatražio dozvolu da uđe, pa je rekao Allahu poslanik alihi salocom, dozvoli mu neka uđe i obraduj ga džennetom. Zatim je došao Osman, radijallahu talan, i zatražio dozvolu da uđe, pa je rekao Allahu poslanik alihi salocom, dozvoli mu, dopusti mu neka uđe i obraduj ga džennetom sa nedaćom koja će ga pogoditi sa nedaćom i ga, obavijesi ga također o nedaći koja će ga pogoditi. Pa Ibnu Hajar Rahimahullah htjela kaže, kako je li pronisljiv, vjerovjesnik Alihi Salatu Veslam istaknuo je samo Osmanu da će ga zadesiti nedaća, iako je Omera zadesila nedaća. Omer je ubijen, kao i Osman je ubijen. Međutim, od koga je Omer ubijen, od koga je Osman ubijen? Osmana su pogađale, ne da će kakve nisu pogađale, Omer radijallahu talan. Omer radijallahu talan kada je na samrti došao sebi, upitao je koga je ubio. Pa kada je čuo da je to međusija ili židov ili kršćanin, zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala što ga nije ubila ruka koja pada na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, od koga je Osman ubijen? Ubijen je od takvih ljudi koji su naprotiv prizivali jeli, e, da su oni najbolji ljudi. Jeli, oni su tražili hilafetu svoje ruke. Tražili su od Osmana radijallahu ta'ala jeli, da ostavi se hilafeta. Zatim od smutnji za vrijeme ashaba jeste podjela i sukobi muslimana. Bitka oko deve, jeli, Ajše radijallahu talanha, zatim jeli, bitka na Sifinu, pojava Havariđa, Kaderija i pojedine od ovih smutnji Allaho poslanika alihi salacom spomnio u hadisima. Pa kaže u hadisu koga bilježi imam Buharija i muslim, La te, la te kumu sa, hatta taqtatila fi'atani azimatani yakunu baynahuma maqtalatun azimatun da'wahuma wahida neće nastupiti sudnji dan sve dok se dvije velike skupine ne sukobe i sve dok među njima ne dođe do velikog pokolja, do velikog ubijanja, a sve jedna će tvrditi da je na istini. Poziv jedne i druge skupine jeste istina. Pa kaže Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, ove dvije skupine su skupina Alije radijallahu ta'alan i skupina Muavije radijallahu ta'alan. Značenje riječi poziv će im biti jedan, to jest svi će biti na islamu, svi će biti muslimani. Svi će tvrti da su na istini i to je dakle najispravnije mišljenje, a također postoji mišljenje koje je blizu dakle ovoga da će svako od njih pozivati se na istinu, svako će tvrditi dakle da je on da ima dokaz za ono što govori. Pa je Muavija radijallahu ta'ala tražio tražio Osmanove ubice dok je Ali radijallahu ta'ala tražio od Muavije da mu dadne prisegu da ojačaju da se međusobno ojačaju pa će onda dakle završiti sa Osmanovim ubicima ubicama. I svakako, dakle, ovo, ovo je smutnja fitna u koju ne smijemo mnogo jeli, ulaziti, govoriti o njima. Svakako da nas Allah sačuva jeli, da govorimo o ashabima nešto loše, bilo, dakle, o Ali radijallahu talan ili Moavije radijallahu talan ili, dakle, drugim ashabima, jer kao što se kaže, kao što je rekao Hasan el basri rahimahullahu ta'ala, Allah je sačuvao ove fitne naše ruke i naša tijela. Pa je na nama da sačuvamo svoje jezike. Na nama je da sačuvamo svoje jezike, dakle da ne govorimo ništa osim jeli dobro o njima. Jer, dakle, kao što tvrde da su jedni i drugi imali dokaz, čak, dakle, dešavale se čudne stvari. I kao što je poznato, prije svega nije učestvovalo mnogo ashaba. Mali, mali broj učestvovalo ashaba. Najgori koji su učestvovali jesu, dakle, ovi ljudi koji su ubili Osmana i on se podijeli u jedan i u drugi tabor. Jeli? Čak se znalo dešavati da se vodi bitka pa kad dođe vrijeme namaza, prouči se ezan i svi klanjaju u jednom džematu. Jedni i drugi klanjaju za jednim imamom. Zatim kad se završi namaz, nastavlja se borba. Jer su jedni i drugi smatrali da su na istini i da im je obaveza, šerijatska obaveza da se bore za to. I kad god bi Alija radijallahu ta'ala i Muavija sklopili ugovor primirje, ti najgori ljudi bi se podijelili u jedan i drugi tabor i noću zapodjenuli, započivali bi borbu. Ispaljivali bi, dakle, strijele s jedne na drugu stranu. Kaže šehol Islam ibn Taymiya, rahimahullah ta'ala, najveći dio onih koji su izabrali borbu, koji su bili željni borbe i prosipanja krvi, jeli, iz oba dvije skupine nisu se pokoravali, nisu slušali ni Aliju ni Muaviju. Oni su došli rad svojih ciljeva. Nisu htjeli ni da dakle pomognu Aliju, niti da pomognu Moaviju radijallahu ta'ala. Alija i Moavija, kako kaže šehol Islam, tražili su od boraca da se prestane prelijevati krv, ali su oni, jeli, ovi su ih nadjačali, jeli. I nema sumnje svakako da je Alija radijallahu ta'ala bio, jeli, bliže istini da je bio u pravu od Muavija radijallahu ta'ala talan, tome govore hadisi, kao što je hadis Abu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala koga bilježi ima muslim, dakle vjerodostajan, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže mariqatan 'inda inde min al muslimin jaktuluha aula ta'ifatayn bil haqq jeli od muslimana ili iz muslimana pojavit se skupina koja će izaći dakle od muslimana izdvojiće se i protiv nje će se boriti skupina koja je bliža istini Ko se, dakle, ovdje se govori o havariđima, koji će se izdvojiti iz muslimana, jer marika jeste drugo ime za havariđ. Oni će se izdvojiti iz muslimana, protiv njih će se boriti skupina koja je bliže istini od ove dvije skupine. Ko se borio protiv havariđa? Alija radijallahu ta'alan. Alija radijallahu ta'alan. Također postoji hadijskog bilježa Imam Bezar, <clears throat> jer koji govori, u, ide u prilog Alijinog stava, da je taj stav bio na istini, pa kaže Zaid ibn Vahb, bili smo kod Huzejfe pa nas je upitao kako je vaše stanje, šta je s vama, a izašli su oni koji su iste vjere kao vi i udaraju jedni druge sabljama, pa smo odgovorili šta nam savjetuješ Huzejfe dakle Huzejfe radijallahu ta'an plemeniti ashab, rekao je držite se one skupine koja se poziva na pokornost Ali radijallahu ta'ala Oni su, držite se nje, jer je ona ta skupina na istini. <clears throat> I ovaj rat, ovaj preznak sudnjeg dana, mali ovaj preznak sudnjeg dana desio se, kako kažu, u 36. godini po Hidžri. Nemio događaj svakako svima nama, jer je poginulo iz obje skupine, bili su, dakle, muslimani, smatramo ih takvim, 70.000 ljudi. 70.000 ljudi, 70.000 ljudi. I, dakle, pojava Havariđa, bila je tada, desila se, počela se pojavljivati 36. 37. godine, jeli po hijđri, ali je radijallahu talan borio se protiv njih, obznanio borbu protiv njih nakon što su ubili plemeni plemenitog ashaba Abdullaha ibn Hababa ibn Ratta, njegovu suprugu <clears throat> i njegovo dijete, kao što je poznat, jeli, taj slučaj kada je prolazio Abdullah ibn Hababa ibn Ratta, ili pored njih, pa su ga presrili na putu, pitali ga pojedina pitanja, zatim ga ubili, pitali ga jeli hadise, šta prenosi od Allahovog poslanika, alaihi sallam, pa je spomenuo hadis o njima. Spomenuo havarđima, pa su ga zbog toga ubili, ubili su njegovu suprugu, zatim ajallakumullah, rasporili njen stomak, izvadili dijete i ubili, zaklali dijete. Kad je došao haber, ta vijest do Alije radijallahu ta'ala onda je mobilisao vojsku i zaustavio sva druga ratovanja. Ratovanje na drugim mjestima pozabavio se jeli, ovim havariđima. Pa kada se borio protiv njih u poznatoj bici Nehravan, tražio je čovjeka po karakterističnom izgledu. Jer ga je Allaho poslanika alihi salacom obavijestio da će se boriti protiv skupine čiji će jedan, dakle, od vođa biti čovjek zu sudeje, dakle, to je bio naziv za čovjeka koji jednu ruku nije imao, bio je, dakle, sakat u jednu ruku i završetak, dakle, te njegove sakate ruke e, izgledao je poput bradavice na ženskoj dojci. Tako, dakle, ruka se završavala sa bradavicom. Pa Alija radijallahu ta'ala, <clears throat> nakon što se desila ova bitka protiv njih u Nehravanu, naredio je ashabima i ostalima da traže takvog čovjeka. Pa su tražili, tražili, tražili, nisu mogli naći vrate se Ali, među ubijenim, među ranjenim tražicom, nismo mogli naći. Vrate se Ali, radijallahu talan, ne možemo naći, nema čovjeka. Kaže, ma kedeba Rasulullah, Allahov poslanik nije slagao, niti sam ja vama slagao, ja sam čuo da Allahov poslanika, ali je salo samo ovom, tražite. Pa su tražili, tražili, tražili, tražili, zatim su došli do velike, jeli, gomile e, ljudi naslagani jedni na druge, jeli, poginulih, ubijenih, pa su skidali jednog, drugog, trećeg i na kraju su došli do tog čovjeka koji je, dakle, jednu ruku imao koja se završavala na takav način. Pa Alija radijallahu talan kada je obavješten, kada je čuo za to, kebberao seđede, jeli lillahi seđete šukr. Jeli pao je na seždu, Allah subhanahu wa ta'la seždu zahvale i tada je zasigurno znao da se borio protiv jeli, tih ljudi, tih havariđa. Ebu Said radijallahu ta'alan prenosi da je čuo vjerovjesnika alaihi salatu wasalam <clears throat> kako kaže Jahružu fi hadihil umme qavmun tahkirune salatekum ma salatihim jakraune l-Quran la juđavizu hulukahum au hanađirahum jamrukune mine din muruka sehmi minar ramije. U ovom, dakle, ummetu ili iz ovog ummeta pojavit će se narod Kada vidite njihov namaz, prezirat ćete svoj namaz. Učit će Kur'an, međutim kur, učenje Kur'ana neće prelaziti dalje od njihovih grla. Dakle, učit će Kur'anu, Kur'anu, propisi, jedna trećina Kur'ana govori o propisima, međutim, dakle, u njihovom životu nema tih propisa. Ne prelazi Kur'an dalje od njihovih grla, dakle, samo se zadržavaju na učenju. Jemrukune mine din, moruka sehmi minar ramije. Izlazit će iz vjere ili udaljavaće se od vjere kao što se Postoje dva tumačenja kao što se kada strela izbaci iz luka brzo udaljava, odlazi ili kao što strela brzo prolazi kroz ulov. Ramije je također ulov, ono na što se baca strela. Prolazi kroz ulov, pa će jedan od njih doći uzeti tu strelu koja je prošla kroz ulov, dakle govori o havariđima, pojavi havariđa. Jeli, pa će ta strela proći kroz ulov, zatim će doći jedan od njih i uzeti tu strelu i pogledati ništa na vrhu, ništa na sredini, ništa dole na perajima nema od ulova, od mesa. Nije ništa ostalo od mesa. Tako isto, njihov je primjer. Na njih vjera ne ostavlja nikakvog traga. Kao što ova strela brzo prolazi kroz ulov i ništa ne ostaje od ulova na njoj, isto tako oni brzo ulaze, izlaze iz vjere, ništa vjera dakle na njima ne ostavlja nikakvog, nikakvog traga. Alija radijallahu talam prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu usalam rekao سيخرج قوم في آخر زمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية Pred sudnji dan će se ocijepiti jedna grupa mlađih ljudi, suludih razmišljanja sa govorom koji će u svojoj spoljašnosti ličiti na istinu. Govorit će Kur'anu, a želit će je li nešto drugo, kao što je Alija radijallahu talam koji prenosi ove, ovaj hadis, često bi znao za njih govoriti riječi istine kojima se želi laž. Dakle, ono što su Havariđi govorili, je li govorili su Kur'anom i to su istinite riječi. Međutim, želili su time da opravdaju je li, svoje stavove. Kaže Allahov poslanik alihi salacom, njihovo vjerovanje neće prelaziti njihovo, njihove grkljane. Dakle, ovdje stoji iman. Njihov iman će se zadržavati samo na govoru kao što i je li udaljavaće se od vjere kao što se udaljava strijela iz luka kada bude bačena. A Ibn Omer radijallahu ta'alan smatrao je Havarđe najgorim Allahovim stvorenjima i rekao je, dakle, bitna osobina koja se nalazi kod pojedinaca danas da spuštaju ajete koji su objavljeni povodom nevjernika, spuštaju na vjernike ajti koji govore o nevjernicima, oni ih spuštaju, dakle, na vjernike. Kako bilježi Imam Buhari u svome sahihu. I ova skupina Havariđa pojavljivaće se u svakoj generaciji, pojavljivaće se u svakom narodu, svakom stoljeću. I ostaće sve do pojave Deđala i borit se sa Deđalom. Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je Allah poslanik alihi salatu sam rekao pojavit se osobe koje će učiti Kur'an, ali njihovo učenje neće prelaziti njihova grla, kada god se pojave u bilo kojoj generaciji da se pojave, jeli, bit će suzbijeni. Jeli suzbijeni, drugi će ih, jeli, e, muslimani suzbijati. Pa kaže Ibn Omer, čuo sam Allahov poslanika Alihi Salucam da je rekao, kad god se pojave u bilo kojoj generaciji, bit će sasičeni, suzbijeni više od 20 puta. Zatim će na kraju izaći sa Dejjalom. Kako bi zaži Ibn Mađa. A ove riječi Ibn Omera više od 20 puta ima dva značenja. <clears throat> Ili o Ibn Omer radijallahu ta'ala nuhma čuo više od 20 puta ove riječi od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam ili je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao da će 20 puta ili više od 20 puta biti sasjecani, suzbijani, međutim, dakle, ostaće u svakoj generaciji. Javljat će se u svakoj generaciji, ostaće jeli, njihovo sjeme, zatim će se pojaviti za vrijeme Dejjala i boriti se s njim. Jel? Od tih bitnih odlika Havariđa, ako neko želi da zapiše, jeste jeli, smatranje muslimana nevjernicima zbog velikih griha. Ukoliko neko e, počini veliki grih, smatrali su ga nevjernicima. Jedna od osobina. Zatim izlazak na muslimanske vladare, izlazak na džemate muslimana, izokretanje tekstova, dakle tekst hadis ili Kur'an govori o nečemu, oni dakle govore o svome. Dakle, okreću značenje tog teksta. Zatim, mnoštvo neznalica, kao što je jasno došlo u hadisu, da samo dakle znaju da uče, da čitaju, međutim, jeli, a, ne, ne poznaju značenje toga. Kao što a, na 12. stranci sura El-Bekare govori, Allah subhanahu wa ta'ala, sura El-Bekare o tome, jel? Hmm? ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون pa ovaj prijevod koji postoji nije ispravan jel? Ovako kako je prevedeno u postojećem prijevodu, taj prijevod nije ispravan. وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي I od njih ima nepismenih koji ne znaju ništa drugo osim da čitaju. Allahovu knjigu. Znaju samo da čitaju, a kada govore, govore po pretpostavkama. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala za nas koji znamo samo čitati Kur'an kaže da smo nepismeni. Da poznaju Allahovu knjigu oni koji poznaju značenje Allahove knjige. Značenje njegovih riječi. Oni su pismeni. A oni koji samo znaju čitati, oni su nepismeni. I kada govore takvi nepismeni, govore samo po pretpostavkama. Zašto? Zato što ne poznaju Allahovu riječ. Takvi su i ovi dakle kada govore ili ne poznaju značenje, već dakle citiraju kao što su <clears throat> havariđi za vrijeme Alije radijallahu ta'ala govorili riječi istine, la hukme illa lillah, nema suda osim Allahovog suda, hak, najveća istina. Međutim, jeli, kako su to oni tumačili? I kako je, e, jeli, zaista ko se vrati na Fethul Bari od Ibn Hajara, gdje je posvetio e, dobar dio, dakle, govor o havariđima, jer je imam Buharija govorio o tome, jeli, u poglavlju, o Havarđima, zatim Ibn Hajar to je li prokomentarisao i spomenuo druge brojne, brojna predanja, zaista će dakle vidjeti da pojedinih ti osobina ima je li prisutnih kod nas. Ko bude? Zato smo mi uglavnom kada smo izučavali o Havarđima vraćali se na Fethul Bari na komentar dakle Ibn Hajara na Buharin Sahih jer dakle on najdetaljnije tamo govori o njima. Pa Alija radijallahu telan kada bi se obraćao o njima u mesčidu I vama je dobro poznato što je Alija radijallahu ta'ala govorio za njih. Nije govorio da su otpadnici od vjere i slično, već je govorio naša braća koja se izdigla iznad nas, uzoholi se iznad nas. Pa im je govorio o mesčidu, oni su bili iskupljeni, među drugim muslimanima, međutim podjeljivali bi se po ćoškojima. Nisu nikada sjedili ispred. Pa ako treba razgovarati, razgovarat. Pa kada bi on oslovljavao, oni bi dobacivali iz ćoškova. Kada bi on govorio, oni bi dobacivali s Joškova i također danas na predavanju imamo sličnih ljudi. Nešto što se čovjeku ne sviđa na predavanju, dobaci ota iz Joška. Dođi pa da razgovaramo, jeli, da pogledamo dokaze jednih i drugih. Pa je Alija radijallahu talan, jeli, e, govorio o njima koja su njihova prava kod Alije radijallahu talan. <clears throat> Zatim, dakle, od tih osobina, znakovi dobra na licima, da se na njima primijeti salahijet, da su to dobri ljudi. Međutim, dakle, njihovo ubjeđenje je, li, je sporno i tekako. Pa se prenosi kako su oni ulazili, kada su ulazili u Medinu, kakav je njihov bio izgled. Je li, da su njihove ruke zadebljale, njihova koljena da su zadebljala od seždi. Njihova lica, tragovi seždi, bilo je na licima. Međutim, jemru kune mine din, kema jemru kusehu munjarani, ali su izlazili iz vjere kao što, dakle, izlazi, jeli, ova strijela. <clears throat> Također, nerazumijevanje vjere. Niko od ispravnih učenjaka, počevši od ashaba, nije bio među njima. Niko od ispravne uleme, dakle, nije u njihovim redovima. Izlazak na ulemu, dakle, govor o, o uleme. Jeli? Pa, bim baz, kažu nevjednik, Albani, davni dana među prvima, kažu za njega da je nevjednik, šehu Sejmin, Salih Feuzan stao u odbranu Taguta, ulema Taguta, Abdurrahman, Berlak, e, Morđija i slično današnji koji govore o tome. Zatim nepoznavanje sunneta, pa imamo na pojedinim mjestima braću, sad kad se desilo mu stan, šta znači dakle e, kad čovjek neće umjeren put. Kada je bio Ramazan i završio Ramazan i treba, dakle, bilo je ono malo razlike hoće biti, hoćemo se poklopiti sa Bajramom ili slično. Na pojedinim mjestima braća kažu, dok ne vidimo mlađak, mi ne prekidamo s postom. Pa su još četiri dana postili nakon Bajrama. Zašto? Ima hadis, jel tako? Kada vidite mlađak, prekinite. Međutim, imaju drugi hadisi. Imaju drugi hadisi, nadopunite sa 30 dana i halas. Možemo, dakle, postiti samo još jedan dan više. Ništa drugo, ali četiri habibi. Niko nije rekao da šerijatski mjesec ima 33 ili 34 dana. Ne, dakle, kada govorimo, ehli sunnet ili džemat, kada govori o jednom pitanju, sakupi sve hadise. Ne uhvati se za jedan hadis i idemo. Zatim, brza promjena i osjećaj, danas jedno zastupa, sutra drugo zastupa, jeli, nikada ne možeš da budeš načisto sa takvim ljudima, zatim žurenje sa iznošenjem propisa o neistomišljenicima, snaga, grubost, osorost ili takvi stavovi i svakako ova osobina koja je bila prisutna od početka Havariđa da napadaju muslimane, ostavljaju nemuslimane. Napadaju muslimane, govore loše o muslimanima, istjeravaju ih iz vjere, dok nemuslimani su čisti od njih, ne diraju. Kao što su ovi ubili Abdullah ibn Hababa ibn Arata, njegovu suprugu, čak dakle na takav način izvadili njegovo dijete, a zatim kada se vraćali sa tog slučaja, prolazili su kroz bašću jednog od zimije, dakle nevjernika, koji je živio u toj muslimanskoj sredini, u muslimanskoj zemlji, pa su uzeli datulu koja je bila opala, koja je bila spala uzeo datulo i pojeo, a zatim prišao mu drugi opalio šamar i kaže trebaš da pitaš ovog zimiju, smiješ li da jedeš što je ne smiješ. Ovo mu ubijaju muslimana. Ashaba, ženu, na tako surov način, i dijete, a ovamo, jeli, pa druge prilike udario svinju, pocijepao u koži svinju, kaže moraš da platiš otkupninu nevjerniku. Raspravljaju da li krv komarca kvari abdest ili ne kvari abdest, a ovamo kolju ashaba nemuslimani sigurni od njih, dok ovamo muslimani doručak, ručak, večera. Doručak, ručak, <clears throat> večera. Zatim od smutnji koje su se pojavile, jeli, i ostaće svakako dio tih smutnji, jeste i, dakle, ova mutezelska akida oko stvaranja Kur'ana, halkul Kur'an, ova fitna pojavila se u vrijeme Abasija, jeli, to mišljenje zastupao je halifa Ma'mun i podržao svoje mišljenje i branio svoje mišljenje sabljom, zatvorima, mnogo ulemu je dakle pobio, još više je zatvorio u zatvore, kao što je bio slučaj sa Ahmed ibn Hanbelom, rahimahullahu ta'ala, koji je 28 mjeseci proveo u zatvoru zbog branjenja istine. Pa su mu se priključile džahmije i drugi u odbrani njegovog stava, dakle ovog Ma'muna halife. I dakle od smutnji koje se nisu dogodile jesu i smutnje Ahlas, Sarra i Duhejma. Šta znači, ako Bog da, sljedeći puta ćemo govoriti. Zala hoćemo. Ahlas, fitna smutnja koja će svakoga pogoditi svakog se predržavati. Stoji dakle u pojedinim hadisima dopunjenje da će biti harab wa harab da će biti rat, ha, harab, harb, ratovanje. Sve jedan će učestovat i harb i sve jedan će biti uništen. Njegov imetak ili porodca ili kuća ili slično. Dakle, pogoće svakog. Zatim se ra dolazi e, iskušenje, fitna, smutnja, radosti, kada će se radovati ili muslimani, jer su izašli iz ove prethodne, riješili se ratova, riješili se uništenja, onda će živjeti u izobilju, blagostanju, i zaboravit će, zašto je onda smutnja fitna? Ha? Čovjek bi zahvalio Allahu, izašli smo, riješli se balaja. Ne, ne, pogodit i blagostanje, pa će zaboraviti na Allaha. Na spominjanje Allaha subhanahu wa ta'la i badet njemu, pa će drugo tumačenje radovati se još tome nevjernici. Takvom njihovom stanju. Zatim će ponovo se desiti ova fitna duhejma, koja će također, jeli, svakog pogoditi, o čemu ćemo ako mogu da dalje govoriti. Sljedeći <clears throat> put. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم